ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ألف الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتصلي عليه صلاة تسع ما في السماوات والأرض اللهم صل على محمد سيد البشر وسيد ولد آدم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بجن أسماء وحسناء Hüsna derslerinde 28. dersteyiz. Bundan önce 78 tane isim, Allah'ın güzel isimlerinden şerh ettik. Bugün 79.'undayız. 79. Allah'ın güzel ismi El-Vasi' El-Vasi' Dokuz sefer Kur'an-ı Kerim'de vasi' geçiyor. Vasi' nedir? ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Arapçada vasi geniş, bol, dar ve azın neyi? Tersi. Vasi, bol. Yani ilmiyle her şeyi kuşatan nedir? Yani ilmi Allahu Teala'nın boldur. Vasi'tir. Her şeyi kuşatmıştır. Ondan dolayı Allah her yerde ilmiyle nedir? Hazırdır, nazırdır. Hiç kimse ondan onsuz bir şey yapamaz. Onun da ilminden mehfi olamaz. İster denizlerin altında olsun, ister yerin altında olsun. Allah subhanahu teala vasi'tir ilmiyle. Birçok ayette vasi' geçiyor ama çeşitli isimlerle eç olarak geçiyor. Mesela Bakara suresi 115. ayette فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ Vechullahi. Nereye geçseniz Allah Teala sizin karşınızdadır. İnna Allaha vasiun alim. Ne tarafa dönseniz Allah Teala karşınızdadır. Yani Allah Teala'dan bir yere gidemezsiniz. Nerede olsanız, ne niyetten olsanız Allah Teala karşınızdadır. Yani deme ben mahpushanedeyim. Ben Allah Teala ibadet edemem. Ben muharedeyim Allah Teala ibadet edemem. Ben yerin altında çalışıyorum. E, ee, kömür e, ocağında çalışıyorum. Allah Teala ibadet edemem burada. Yen uçaktayım Allah Teala ibadet edemem. Nerede olsam fethemme vechallah. Fethemme vechullah. Her yerde Allah Teala senin karşındadır hazırdır, ilmiyle nazırdır. Ondan sonra ayeti neyle bitiriyor? İnna Allaha vasi'un alim. Allah vasi'tir, alimdir. Onun için ilmi ilmiyle her yerde hazırdır, nazırdır. İlim vasi'ten burada bunda da bir hikmet var. Çi ismi birbirine bağlamakta. Evet. Bir diğer ayette Vallahu yu'ti mulkuhu mulkahu men yeşa vallahu vasi'un alim. Allah Teala mülkünü mülkünden istediğine verir. Onun için bazı insana az verir, bazı insana çok verir. Kim bilir bunu? He? Allahu Teala bilir, alimdir. Mülkü de bitmez Allah Teala'nın. Her çeşe verse bitmez mülkü. Allah'ın mülkü nedir? Vasi'tir, boldur allah Teala her şeyiyle boldur. Kıt değil. Tükenmez. Bir tanenin ne kadar bankada hesabı var ise ama onun bir haddi var. Bir sonu var. Yani sayılar onu kapsar. Haneler, rakam haneleri onu kapsar. Ama allah Teala'nın haneler, sayılar onun ilmini ve mirasını ve şeyini e, kapsamaz. Her şey Allah Teala nedir? Vasi'tir. Vallahu vasi'un alim. Diğer ayetlerde Bakara surasında geçiyor. Yani dokuz yerde geçiyor. Sonra diyor ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ alim. Bu da Maide 54'te geçiyor. Vasi'ül alim dokuz yerde geçiyor. Vasi' dedik nedir? Boldur. Kıtın, darın tersidir. İyi de Allah Teala lügatçede bu böyledir. Ama şeriatte Allah Teala nedir vasi olmak? Yani her şeyi boldur. Her şeyi hesapsızdır, sayısızdır. Vasi nedir dedik? Geniş. Çok geniştir. Bir tane evi çok geniştir. Bir tane dükkanı çok geniştir. E kaç metredir? Değil mi? Kaç metre karedir? Ölçüleriz tartarız. Ya çok hangar gibi büyüktür ya ama çarp hesabına ölçerler metreden çıkardılar zaten. allah Teala vasi'tir. Neyi vasi'tir? Her şeyi vasi'tir. İlimde desen vasi'tir. Mirasta desen vasi'tir. Allahu Teala'ya ne yaratmıştır? O şeyi vasi yaratmıştır. Her şeyi nedir? Boldur. Ondan dolayı Allah Subhanahu Teala o kadar vasi'tir, o kadar geniştir, boldur ilmi ve zatı da vasi'tir Rabbil Alemin. Çünkü sıfatını zatından almıştır. İsmini sıfatı zatından almıştır allah Teala vasi'tir. allah Teala gayiptir. Nedir allah Teala bilemeyiz. Ama allah Teala diyor ki kıyamet gününde bu semavı allah Teala'nın koltuk altında kitap büyücü bir büçülür. Yer gök semavattır. Nedir demek ki allah Teala azimdir. allah Teala öyle azimdir ki arşini dokuz melek taşıyor. Her meleki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasfediyor. Kulağıyla boynu arası 700 sene biz deveden yürüsek onun kulağıyla boynu arasıdır. Bunlar arşit takılır. Rabbil alemin ne kadardır? Allah-u alem bilemeyiz. Vasiyetin Rabbil alemin. Bilmek istiyorsak buna benzetmeden iman ederiz. Kıyamet gününde Rabbil alemini gördüğümüzde o zaman ehmenna ve saddakna. Bu Rabbil alemine iman etmiştik. Bu imanla da cennette onu gördük. Allah'a gayipte iman etmesek cennette Allah Teala'yı göremeyiz. Onun için Allah'ın ilmine ve sıfatlarına ve isimlerine mutlak iman edeceğiz ki aklımızı burada çalıştırmayacağız. Aklın çalıştırsan iblise uyarsın. Ama neyi çalıştıracağız? Allah'ın e, Allah bunu sahih demişse onu çalıştıracağız. Evet diyeceğiz vasiyettir. İnanırız ona. Ondan dolayı cennete gireriz. İyidir. Allahu Teala her şeyde vasiattir. Her şeyi verse bol verir. Bunu nasıl yansıtırız hayatımıza? Yani de hayatımıza yasın, yansıtmadan önce bu Allah Teala'nın siatini bilelim. Ondan sonra hayatımıza nasıl yansıtırız? Ne de Allah Teala her şeyde boldur diyoruz. Ne de boldur. Allah Teala'nın ikramı, cömertliği nedir? Boldur. Versene verir? Sayısız verir. Hesapsız verir. Hiç kimse onun verdiğini sayabilir mi? Sayamaz. Allah Teala'nın demek ki elmi, e, şey ikramı ihsanı boldur. Kapısı büyüktür. Verse öyle çok verir ki kimse onun hesabını sayamaz. Bol verir. allah Teala bizim için yiyecekler yaratmış bu dünyada. Ne kadar yiyecek yaratmış? Hesabı var mı? Yoktur. Neden? İlmi vasi'tir. İkramı da vasi'tir. Bizim bir çeşit meyveye ihtiyacımız var ama bin bir çeşit meyve yaratmış. Kaç çeşit hayvan yaratmış bizim için etinden yiyoruz. Bayazı kırmızısı. Bir de su ürünleri. Balık. Bir çeşit balık yaratsaydı bize yeterdi. Ama allah Teala bin bir çeşit balık yaratmış. Bu balıklar neye yarıyor? Ettir. Yiyoruz bunları. Ama niye bin bir çeşit? E Allah verse vasiyettir. Comarttır. Verdi çok verir. İnsanoğlu karı koca ilişkiye girer çocuk olsun. Neyle olur? Spermden yumurtadan. Kadın kaç tane yumurta üretir? Sayısı. Erkek kaç tane, kaç tane sperm üretir? Milyonlarca. 80 milyon, 100 milyon, 250 milyon bir boşaltmada. Kaç tanesi iş görer? Bir tanesi. Neden? allah Teala cömerttir. allah Teala'nın ilmini sayamazsın. İkramı boldur. Çok verir. Onun için biz de ikramımız bol olacaktır. Ama allah Teala o Rabbil Alemin'dir verir. Sen versen senin için sınır var. Sınırlı vereceksin. O da nedir? İsrafa gitmeyeceksin. İsrafa gitmeyeceksin. Rabbil alemin verir. Rabbil aleme diyemezsin sen israf ettin. Bir sene süperim iş görür. Niye? 250 milyon gönderdim. O Rabbil alemindir. Sorguya çekilmez. Ama sen Allah Teala'yı bu konuda taklit edeceksin. Elin bol olacak, yırtık olacak, açık olacak ama israf etmeyeceksin. Bunu da Allah Teala koymuş bizim için. Vallahu yu'ti mulkehu men yeşâ vallahu vâsi'un alim. Bakara suresinde diyor ki Allah Teala mülkünü istediğine verir. Vallahu vasiun alim. Niye İbrahim'e verdi bana vermedi? Niye Eyyub'a verdi Abdülkerim'e vermedi? Neden? Allah alimdir, bilir. İstediğine verir mülkünü. İstediğinden de mülkünü alır. Ama verse de bol verir. Evet. Bu Allah'ın mülküyle ilgili Allah Teala comarttır. Ama bunu bilmemiz lazım. Hepimiz Allah Teala'ya muhtaçız. Allah Teala hiç kimseye muhtaç değil. Hiç kimseye bu evrende muhtaç değil. Kanallahu ve la şey. Allah var idir, bir şey yok idir. Allah dedi bu dünyaya ol, bu dünyayı, bu evreni yarattı. Yok dünyayı. Bu evreni bu dünya için yarattı. Bu dünya için. Bu sistemleri kurdu bu dünya için. Bu evreni de kurdu insanoğlu için. Sonuçta da ne için? Yanına has insanlar alacaktır. Cennette ebedi Rabbil Aleminden kalsınlar. Ne kadar insanoğlu nedir? Mukarramdır. Şereflidir. Teşrif olunmuştur. Ama biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Gidip bizim için davul çalanın peşinden koşuyoruz. O da şeytandır. Hoş geliyor kulağımıza koşuyor arkası için bizi aldatıyor. Ama halbuki Allah Teala bizi mükerrem kılmıştır, müşerref kılmıştır. Biz Allah Teala'nın yoluna uyacağız. Allah Teala da başımızı boş koymamış, bize peygamberler göndermiştir. Onun için Allah Teala'nın ilmi arkadaşlar şeyi e, e, ikramı boldur. Ama hepimiz ona muhtaçız. Ondan dolayı Allah Subhanahu Teala Nur surasında diyor eee İn yekunu fukaraa yughnihumullahu min fadlihi vallahu vasi'un alim. Onun için bir Müslüman Allah Teala'nın bu cömertliğinden bana gelmedi dese ne olur? Allahu Teala hakkında suizan ne diyor? Sen fakir isen demek ki senin için fakirlik daha evledir. Allah bunu biliyor. Sen fakir isen çalışıyorsan işin olmuyor bu senin lehinedir. Sen fakir isen, çalışıyorsan işin olmuyor bil ki sen bir yerde hata yapıyorsun. Senin hatandan dolayı sen olmuyor. Yani her şeyin bir hikmeti var. Ama sonuçta biz fakiriz. Allah'ın verdiğinden biz zengin oluruz. Yoksa her çeşit Allah'a muhtaçtır. Çünkü bu yer, bu göç Allah'ındır. Evet bu birinci Allah cömertliği nedir? Boldur. İyidir. İkinci Allah'ın ilmi nedir? وَمَا اُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size ilimden çok az verildi. Kalil nedir? Yani bir çuvaldan biraz alsan, bir avuç şeyi, buğday alsan bu kalildir. Ama çuval nedir? Sayı hesapsızdır. E biz Allah'ın ilmi yanında ilmimiz nedir? Kalildir. Allah'ın ilmi o kadar boldur. Diyor ki bu dünyadaki ağaçlar hepsi kalem olsa, bu denizlerde hepsi kağıt olsa, bunları yazsa Allah'ın ilmi bitmez. O da ne surasında? A'raf surasında İnneme ilahukum ilahun ve e, inneme ilahukumullahu Lâ la ilahe illahu vesi'a kulli şeyin ilme. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. İlmi geniştir. Vasi'tir. Vasi' nedir? Geniştir. Her şeyi kuşatmıştır. Denizin altında balıklar var, gözden görünmez. Kap karanlıktır, zif karanlıktır denizin altı. Onların rızkını verir, onları hesaba çeker Rabbiler. Yerin altında gözden görünmeyen canlılar var. Allah Teala onlardan haberdardır. Uçan kuşlardan. Her şeyden Allah Teala haberdardır, ilmi çoktur. Hiçbir yer üzerinde bir şey kalmaz. Kehf surasının sonunda ne diyor Rabbil Alemin? وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْعُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَكِيمٌ Bu Lokman surasında bu yerdeki ağaçlar hepsi kalem olsa denizler de yaprak olsa Allah'ın ilmi bitmez. Bakara surasında da bunun gibi aynensin ayet geçiyor. Bu nedir? Allah'ın ilmi arkadaşlar çok vasiattir. çok geniştir. Biz ne kadar ilmimiz var? Şu anda işte Ay'a gidiyorlar, gezegenleri keşfediyorlar, bilmem ne insan kopyalıyorlar diyorlar acaba. Böbrek ekiyorlar, karaciğeri yarısını alıyorlar, başka insana ekiyorlar. Bu hepsini ister, ilim ister. Cep telefonu ilim ister. Hem de görüntülü. Bunlar ilm ister. Eskiden bunlar yok idir. Neyden oldu bunlar? İlimden oldu. Uçak neyden oldu? İlimden oldu. Bir uçak yerine biz füzelerden gideriz geliriz. Uçak savardiden gideriz. Böyle buradan Amerika'ya belki iki saatte gideriz. Şimdi 17 saatte gidiyoruz. Neden? Elim ilerleyebilir. Ama ne kadar ilerse öyle ilerler ki Ayette geçtiği gibi insanoğlu zanneder bir yere hakim olurdu. Ama o bizim ne kadar ilerlesek bizim ilmimiz kalildir. Allah Teala yandı. Ne kadar ilerlemişiz hala yer, ayda ne var bilmiyoruz fazla. Gezegenlerde ne var bilmiyoruz. Bırak şimdi az ayı gezegenler. Kendi kevkebimizde, yerimizde ne olduğunu bilmiyoruz. Birçok kıtalar var bilmiyoruz. Hele yeni bazı yerleri keşfediyorlar. yem insanlar var. Yeni yeni şekil hayvanlar var. Denizin altını hala bir, bir gizemdir. Denizin altında neler var? Hele çok şey bilmiyorlar. Yeni 20-30 senedir denizin altına inebildiler çok derinlerine. Hala bazı tam derinlerine inmişler bilemiyorlar. Neler var. Onun için bizim ilmimiz kıttır Allah'ın ilminin yanında. Eydir üçüncü Allah'ın neyi geniştir? Neyi vasi'tir? Rahmeti ve mağfireti. Bu da bize lazım. Bu da hem de bize çok lazım. Çünkü insan oğluyuz, devamlı hatalıyız. Allah'ın rahmeti o kadar vasi'tir. O kadar affedicidir. Bu dağların kaderi günahtan gelsen, denizler kaderi günahtan gelsen Allah rahmetini bir kalemden silip atar. Günahlarını bir kalemle silip atar. Rahmeti günahlarının üzerine her zaman kuşatmıştır. Vasi'tir rahmet. Onun için Allah Teala e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis kutsuna diyor diyor ki günahlarınız deniz köpüğü gibi olsa Allah Teala onu affeder. Deniz köpüğü nedir? Deniz köpüğü kum tanesinden daha çoktur. Kum tanesini sayıp bitersin ama deniz köpüğü sayılmaz bitmez. Çünkü devamlı üretiyor. Rüzgar vurdukça köpük üretiyor. Hayat var için insan insanoğlu günah üretir. Önemli mi bu? Hayır önemli değil. Gece gündüz günah işte ama farkına var istiğfar, tövbe et Allah affeder. Demek ki rahmeti geniştir. Azabi usibu bihi men Eşâ'u ve rahmeti vesi'at kulle şey. Araf surasında. Azabım istediğime veririm. Ama rahmetim he? Vesi'at kullu şey. Her şeyi kuşatmıştır. Gördük mü ne kadar geniştir? Azap istisne etti. İstediğime veririm. Yani sayılacak kadar insanlara azap verilir. Ama rahmet her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır. Her şey nedir? Allah hariç diğeri her şeydir. Yani Allahu Teala hariç bir evreni kuşatmış. Rahmeti. Zaten Allah'ın rahmeti olmasa bir evrenin sistemi ne olur? Alt üst olur. Rahmetiyle durmuştur. Müminler de bunu bilerken her zaman Allah'ın rahmetini ne yaparlar? Hakiki müminler de kimlerdir? Melekler. Melekler hakiki müminlerdir. Bizim için örnektir melekler. Allah Teala Hazret adamı yarattı git meleklere salam ver dedi. Bak ne salam verirler ne cevap verirler onları örnek al kendine. Melekler bize niye örnektir? Biz melek gibi iman etsek ebedi Rabbil Aleminin cennetindeyiz. Bir de ne var? Şeytan var şeytan gibi olsak ebedi şeytan gibi kalırız. Onun için melekler bizim için örnektir. Ha melekten bizim ne farkımız var? Melek günah istese, istese de işleyemez. Seçim hakkı yoktur. Bizim seçim hakkımız var. Ama bizim örneğimiz meleklerdir. Çünkü biz meleklerden kaderimiz cennette ebedi olarak aynendir. Kalacağız olardı. Onun için biz melek gibi olmamız lazım. Olabilir miyiz? Melek gibi yüzde yüz olamayız. Ama Rabbani müminler he? mühsün insanlar Allah'ın sevgili kulları ihsan derecesine geldiler. allah Teala yanında melekten daha müşerreftir, mükerremdir. Neden? Çünkü melek istese de seçim hakkı yoktur. Sen seçim hakkın vardı olduğu aslında kendine, kendini kontrol ettin, Allah'ın emirlerine uydun. Evet. Onun için hameleti arş Allah'ın erşini taşıyan melekler onlar Allahu Teala'yı yakından tanıyorlar. Kim Allahu Teala'yı çok tanırsa o kadar Allah Teala'dan korkar. En çok kim tanır onu? Hameleti arş. Arşı taşıyan melekler. Allah'a en yakın olanlardır. Çok azim cüsseleri de oralar. Ne diyorlar? Ayet-i Kerime'de Gafur suresinde Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme. Rabbim, Rabbimiz vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme. Her şeyi ilminle rahmetinle kuşattın. Neden? Onlar biliyorlar. Allah Teala'nın yakından tanıyorlar. Onun için Allah Teala'yı ne kadar tanısan o kadar ondan korkarsın, o kadar ona koşarsın. Onun için alimler Allahu Teala'nın en korka, Allahu Teala'dan korkan kulları olur. Allah Teala diyor ma yahşallaha min ibadihi el ulema. Hakkıyla Allah'tan korkanlar ilmi olanlardır. Onun için bizim de ilmimiz olsun. Allahu Teala'nın rahmeti ne kadar vasi'tir. İnne rabbeke vasi'ul mağfira. Necim surasında geçiyor. E iyidir bu rahmetinden ne yaptı bize? allah Teala en büyük rahmetinden bizim insan oğluna nedir? Bizi başımızı boş koymadı. Bizi boş yere yaratmamış, başımızı da boş koymamıştır. Rahmeti gereği bize çok avantajlar verdi. Önce fıtrat verdi bize. Fıtratımızı serbest bıraksak Allah'a koşar. Bu bir avantajdır ama bu gizlidir. Bu irademizin haricindedir. Fıtratımızdır. Yani şimdi bir bitkiyi he, ek yerde ne olur? Dümdüz havaya doğru çıkar. Getir bir duvar yap böyle topraktan o duvarda közün. Böyle çıkar sonra duvarda çıkar. Anlatabildim? Fıtrat gereği semaya gidiyor. İnsanoğlu fıtrat gereği bırak onu Allah Teala'ya koşar. Ondan sonra başımızı boş bırakmadı peygamberler gönderdi. Elimizden tutsun. Yol göstersinler bize. Peygamberler de hem davetçidiler hem de canlandırıcıdiler. O daveti canlandırıyorlar. Demeyelim ben anlamadım, cahiliydim. O zaman gözünle gör. İslamiyet Allah'ın emirleri nasıl uygulanır, yasakların önünde nasıl durulur. Onu da gör. E işte bu Allah'ın neyidir? Rahmetidir halkına. Sonra bize peygamberleri gönderdi. Bizim şu anda Allah Teala'nın üzerinde rahmetimiz nedir? Çok büyüktür. Elhamdülillah Allah Teala bize hidayet verdi. Tevhid yolunu bulduk. Hakiki ehl sünnet dört imamın peşindeyiz. Bu büyük nimet değil. Gözümüz atıyoruz bakıyoruz dünyada kaç çeşit cemaatler var, gruplar var, karma karışıktı. Ama biz elhamdülillah sağlam yolda sırat-ı müstakim üzerinde gidiyoruz. Ne sağ ne sol ne dalalet yollarında gitmiyoruz. Nerede gidiyoruz? Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'ın istediği yolda. Sırat-ı müstakim de nereye götürür bizi? Cennetin kapısına. İşte bu Allah'ın rahmetidir. Allah subhanehu ve teala ayette ne diyor? Rahmetinden de kim umut keser? Sadece kafirler. Kafir umudini keser ama mümin ne kadar günah işlese Allah gafur rahimdir. 99 tane öldürdü. Gitti dedi ya Rab bir tane affetsin alimler bir tanesine rast geldi cahil alimler Dedi sen affolmazsın. Onu da öldürdü oldu yüz. Gitti bir alim yanına. Dedi seninle rahmetin arasına kim girebilir? Allah her şeyi rahmet eder. Ama sen sebep al. Tövbe ettin bitmez. Atrafındakiler bir de sen eski gününe döndürür. Ne yapayım? Dedi git filan köye. Bu köyü tercih et. Bu köy salih değil insanların. Bu ortamı tercih et. Git salih bir köye. O da niyetlendi ya Rabbi ben dedi tövbe ettim sana geliyorum. Çıktı yolda çıkar çıkmaz biraz yürüdü vefat etti. Allah'ın rahmeti o kadar geniştir ki melekler azap meleki geldi rahmet meleği geldi. Kavga ettiler. O dedi ben alırım lühüm bu dedi ben alırım lühüm. O dedi nasıl alırsın ruhunu sen rahmet melekisin? Bu bir hiç günah. Amel işlemedi bu. Hep 90, 100 tane adamı öldürdü. O dedi tövbe etti. O dedi olmaz. O zaman dediler gidip Allah Teala'ya dönerim ne emreder? Allah Teala alimdir, haberdardır. Ama bunu bize niye bu olayı canlandırıyor? Biz hatta Allah Teala rahmetini bize izhar etsin, göstersin. Dedi gidin yeri ölçün hangi köye daha yakınıysa salih köye yoksa bu bir köye. Halbuki adam bu bir köye yakındır. Yeni çıktı. Yarı yola ulaşmadan. Yani azap meleki ruhunu alacak. Ama Allah'ın rahmeti o kadar vasi'tir. Bir de bu adam canı gönülden çıktı Allah'ın. Bak o yüzüncünü de öldürdü. Çünkü dedi sen benim engel oluyorsun tövbamın önünde. Ne yaptı? Allah Teala yere dedi büzül. O bir tarafa yer büzüldü. Ölçüler, Salih çöğe daha yakın oldu. Allah'ın rahmeti büyüktür. Onun için Zümer surasında kul ya ibadillezine esrafu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah innallaha yaghfiru yaghfiru zunuba cemian innehu huvel gafurur rahim. Ey Allah'ın kulları her kim olursan ol istisnasız her kim olursan ol ne kadar büyük günah işlemişsen ol Hiç önemi yoktur. Yeter ki bil Rabbin var senden sorumludur. Rızkını vermiş. Onun elindedir. Her şey sonucun da onun elindedir. Ona yönel. Ondan istiğfar iste. اَلَّذ۪ينَ esrafu ala enfusihim. İsraf ettiler günahlarda. İşte adam 99 tane öldürmüş, yüzüncüyü de tamamladı. Adamlar zina üzerinden kalkmıyor. Adamlar içki üzerinden kalkmıyor. Adamlar faizden besleniyor. Adamlar haram, yalan. Her şeyi yapıyor ama bir saat geldi. Kendini buldu. İstihfar etti. Kulluğuna döndü. Bu nedir? Allah bunu La teknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ne yapmayın? Umut kesmeyin. Umut nedir? Umut kesmektir. Umut kesmeyin Allah'ın rahmetinden. Allah'ın rahmeti çok boldur, geniştir. Vesiat kulle şey. Her şeyi kapsamıştır. Sonra ne diyor? İnne Allah'a. İnne burada littehkik. Kesin. İnne. Muhakkak. Yanlış kabul etmez. Allah ne yapar? Yahfuru e, e, zunube cemi'a. Günahların hepsini cemiyen istisne yoktur. E ben şirk koştum. Affeder. Küfür İnkar ettim Rabbil Alemin. Affeder. Ortak koştum allah Teala ile. Affeder. Yeter ki o hatayı bilip allah Teala'yı tevhid edeceksin. Affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. İnnehu gafurur rahim de diyebilirdi. Niye dedi innehu huvel gafurur rahim? O gafur rahimdir. Ama huve'yi niye koydu? Huve burada Ondan başka gafur rahim yoktur. Tektir. Başkası yoktur. Evet ben de gafur rahimim. Ben de yanımda bir arkadaş çalışıyor, hata yaptı, affettim onu. Ama benim gafur rahim nedir? Sınırlıdır. O bir hata yaptı, affettim. Çi yaptı, üçüncü de affetmem. Sınırlıdır. Sonra bir şahıs, on şahıs, yüz şahıs, bin şahıs benim yanımda çalışıyor. Yani bir devlet reisiyim yanımda 100 milyon affettim olanı. Ondan sonra ama Allah Teala evreni için gafur rahimdir. Bütün canlı için nedir? Gafurur rahimdir. Evet. Allah Subhanehu Teala nedir dedik? Gafurur rahimdir. Rahmeti her şeyi kapsamıştır. Dördüncü Allah Subhanahu Teala'nın neyi geniştir? Yarattıkları. Eseri. Allah Teala'nın eseri. Allah Teala biz nereden biliyoruz? Eserlerinden biliyoruz. Kimse Allah Teala'yı gördü mü? Yok. Ama nereden biliyoruz Allah var? E bu dünya. Yani sen şimdi bir iğneyi bulsan dikiş iğnesi var ya masanın üzerinde bir iğne buldun demir parçasıdır. İçinde bir tane delik var. Bir ucu sivridir. Ne dersin? Ha? Bir iğne ne olmuş? Bir iğne muhakkak ki fabrikadan çıkmıştır. Fabrika çıkması nedir? Yani insanlar oturmuşlar, bunun planını kurmuşlar, makinesini kurmuşlar, eritmişler, bunu yapmışlar. E bu, bu neden bunu, bunu niye bu yerde bulunsun? Bunu kendi kendinden olmuş. Olur mu ya kendi kendinden? Kendi kendinden böyle sivri mi olur, böyle güzel mi olur, deli mi olur? Olmaz. İyidir. Bir iğne kendi kendinden küçücük. Dikiş iğnesini biraz toplu yine. Kendi kendinden olmaz. E bu evren nasıl kendi kendinden olmuş? He? Demek ki Allah'ın eseri var. O eserinden biliyoruz. İyidir bu eser küçük ise demek ki bunu yapan da küçüktür haşa. Ama bu eser azim ise demek ki bunu yapan da azimdir. Bu bardağı görüyorsun çok orijinaldir. Aa diyorsun bu çok orijinaldir. Bunu yapan fabrika orijinaldir. Ama çok böyle abuk sabuk yapılmışsa ne dersin? Bu dandiktir. Merdiven altında yapılmıştır. Evde yapmış adam bunu. Ama çok orijinal ise dersin bunu bu Cermeni'dir. Yani Alman malıdır. Japon malıdır. Ha? USA'dir. Ama Böyle şey bassan ha Çin malıdır dersin. Orta Doğu malıdır. Eğri büyürüyse. Demek ki ne kadar kaliteli o kadar kaliteli fabrika var. E Allah Teala bakıyorsun bu yeri bu azim yeri bu hiçbir şey düzenlidir. Dünya kurulanı düzenlidir. Bugüne kadar düzenli gelmiş, kıyamete kadar da muhakkak düzenli gider. Aklımız bunu diyor. He? O zaman Allah Teala nedir? Azimdir. Buradan anlıyoruz Rabbimiz ne kadar azimdir. Bu dağlar yani yere baksak ağaçların çeşidi var. Kaç bin tane çeşit ağaç var. Her birisi başka başka görev görüyor. Bir ağaç yaratabilir miyiz? İmkanı yoktur. Bu dağların çeşit çeşit manzaraları, hedefleri bu dağ niye kurulmuş? yeri tutsun. Denizler, ırmaklar hepsi başka başka. Göce bakıyorsun. İlim arttıkça gökte neler var gezegenler? Allahu Ekber diyorsun. Bak Ekber diyorsun. Büyüktür, azimdir diyorsun. Onun için Allahu Teala yarattığı bütün eserleri azimdir. Ra'd surasında Allah Subhanahu Teala diyor ki Huvellezî meddel arda ve ceale fîhâ ravâsiye ve enhâra O yeri dümdüz yaptı. içinde nehirler getirdi. وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Zariyat surasında biz diyor bu semayı yaptık bir eydin. Allah Teala semayı eliyle yarattı. ne oldu? Musiun yani geniş yarattık. Semanın neyidir? Semanın kim sonunu bilir. Güneş e, e, ışık e, şeyiyle hesabı tutulmuyor. Hızıyla. Hesabı tutulmaz ışık hızıyla. Onun için Allah subhanehu ve teala büyüktür, azimdir. Bir de Allah subhanehu teala'nın arşı nedir? Azimdir. Rabbul arşil azim. Azim nedir? Çok büyüktür. Çok azamatlıdır. Ayet-ül Kürsü'de ne diyoruz? وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ allah Teala'nın kursisi semavat vel arzı kuşatır. Yer semavatta nedir? Bir noktadan daha azdır. allah Teala'nın kursisi Yeri semavatı kuşatır. Kursi de İbn Abbas diyor aya ayağını koyduğu yer Rabbil Alemin. Yani Rabbil Alemin ne kadar azimdir. Yarattıkları da ne kadar azimdir. Evet. Bunu da bildik. Beşinci Allahu Teala'nın yarattıkları, rahmeti, her şeyi azim ise neyi de azimdir? Şeriatı da azimdir. Allah Subhanahu Teala şeriatını çok azim koymuştur. Onun için şeriat özellikle İslam şeriatı hiçbir gün aciz kalmadı 1400 senedir. Kıyamata da kadar aciz kalmaz. Neden? Azimdir çünkü. Vasi'tir bir de. Şeriatı vasi'tir Rabbil Alemin. Neye vasi'tir? Ne kadar teknolojiye ilerliyorsa şeriat kapsıyor onu. Aciz kalmıyor. Şeriat aciz kalmıyor. Bak adamlar anayasa kurdular. He? İnsanoğlu. Fransız devriminde 250 250 300 sene önce Fransız devrimi oldu. Yasa yazdı insanoğlu. Bugüne kadar hep değişiyor. Yasayı değiştiriyorlar. Ama Allah'ın yasası 1400 senedir aynendir değişilmemiş. Ama nedir? O kadar geniştir, kapsamlıdır. Neden insanoğlu kurduğu yasayı değişiyor? Çünkü yasalara aciz kalıyor çağa. Değiştirmek ihtiyacı buluyor. Bak bizim, bizim Türkiye'de anayasa nedir? Her gün değişiliyor, ekleniyor üzerine. Bu demokrasi değil, bu çağa uygulamıyor. İşte bağırıyorlar anayasayı değiştiren Türkiye'de neden? Çağ dişi kaldı. Kapsamıyor Türkiye'ni. Türkiye hızlı büyüyor. Ama Allah Teala bu dünya hızlı büyür ama yasası aynendir. Nedendir? Kapsamlıdır Allahu Teala'nın yasası geniştir. Hiçbir zaman aciz kalmamış Allahu Teala'nın yasası, şeriatı. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ alim. Nereye gitseniz allah Teala karşınızdadır. Allahu Teala'nın şeriatı her şeye cevap verir. Onun için bugün de Uzaya yolculuk olsa, istasyonlar kurulsa uzayda nasıl namaz kılarız, kasır, cemi yaparız hepsi şeriatımızda olabilir. Hiçbir engel yoktur. Şeriat her şeye yeri yerinde cevap verir. Hatta akıl ürünü ne diyorlar? insanı şeyden yok ederler. Alıyorlar buradan işin gücüden başka yere götürüyorlar. Hayal ediyor insanoğlu. İşinle seni buradan Amerika'ya götürüyor. Bir şey vardır. E, Star Trek dizi, dizi vardır. Amerikan dizisi. Buradan seni alıyor filan yere götürüyor işinle. Böyle bir elim çıksa da buna da cevabımız var elhamdülillah. İnsan nasıl gidecek, nerede namaz kılacak, seferi olur mu olmaz mı? Hepsinin şeriatta cevabı. Ama bir de neredeyse bize cevabı var. Buna cevap versek biz de abesle iştigal ederiz. İslam alimleri demiş ne zaman bir şey vakı buldu o zaman alimler fikirlerini koyarlar oraya hüküm verirler. Ama şu anda biz üreterim, hüküm veririm bu abesle iştigaldir. Bu şeytanın işidir. Ve bir zaman ümmetin başına gelmiş ümmeti bunlar ne yapmışlar? Gaflete düşürmüşler. Şeytan ümmeti hakiki İslam için çalışmayı bırakmıştır. Neye dönmüştür? Bu şeylerden, bu meselelerden uğraşmışlar. Evet, Allah'ın rahmeti, e, şeriatı hem rahmettir hem de her şeyi kuşatmıştır. Altıncısı, bütün bu sıfatları Allah'ın, rızkı, cömertliği, ikramı, ilmi bunları böyle bilmemiz lazım. Bu vasiktir. Geniştir ama sınırsızdır. Bitmez. Sınırsızdır. Yani insan oğlunun ne kadar malı olsa bir sınırı var. Ne kadar arazisi olsa bir sınırı var. Ne kadar ilmi olsa bir sınırı var. Ama Allah Subhanahu ve Taala'nın her şeyde ne ilminin ne cömertliğinin ne hal yarattığının sınırı nedir? Yoktur. İlmi boldur. Rızkı için ne diyor? Sat şurasında inne hâzâ le rizquna mâ lehu min nefed. Biz rızkı versek bu da bizim rızkımızdır. Ama bunun nefat nedir? Bitmez yani. Bitmez. Bu hazineler yerin göcün hazinesi kimindir? Allah'ındır. Onun elindedir. Allah'ın hazinesi tükenmez. Allah'ın elmi dedik tükenmez. Allah'ın cömertliği hesapsızdır. Mağfireti hesapsızdır deniz köpükleri gibi günah getirseniz hesapsız Allah Teala affeder. Evet, ondan dolayı arkadaşlar vasi Allah'ın güzel isimlerinden bir ismidir. Bunu da Allah Subhanahu ve Teala dedikçe iki isimle bağlayır. Yen alim dedik, yen de hakim Vasi'un alim, vasi'un hakim. Alim nedir dedik? Çok geniştir, vasi'tir ama ilmi de var Allah Teala'nın. İkisi birbirine uyum sağlıyor. Adam var çok arazisi var ama arazisinde dön dönüyor haberi yoktur. Adam var parası çoktur, parasının hesabını tutamıyor. Ama Allah Teala vasi'tir ama alimdir vasi'tir ama hakimdir. Hakim nedir? Hikmetle her şeyi yeri yerine koyandır. Ne gibi? allah Teala niye birden zengin etmiş? Hikmetten biliyor ki o zengin olsa yani onu istiyor ataşa göndersin. Zengin ediyor onu. Yani istiyor onu ataştan kurtarsın zengin ediyor onu. Yani istiyor müminlere faydası olsun onu zengin ediyor. Allah Teala nedir? Hakimdir. Hem alimdir hem hakimdir. Hikmetiyle her şeyi bilir. Onun için Vasi ismi arkadaşlar en güzel isimlerden birisidir. Bu de isimlendirilebilir miyiz? Evet biliriz. Ne deriz? Abdülvasi. Abdülvasi. Allah'ın güzel adlarından birisidir. Nasıl Abdullah, Abdurrahman, Abdülkerim diyoruz? Abdülvasih de diyebiliriz. E, iyidir. Vasih ismini bildik arkadaşlar. Şimdi Celalim neye? Bu allah Teala vasihtir. Hikmetinde, ilminde, her şeyinde. Bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Şimdi ilmimiz eyvallah bu ilmi hayatımıza yansıtmadık ne olur? Terazide bu bize faydası olmaz. Tam tersine bize vabal olur. Neden? Allah Teala diyor cel sen bildinle aynı amel etmez. Cahil mezurdur. Sen cahil değilsin. Onun için şeytan gelir diye sen o zaman sen ilmi öğrenme kurtarırsın. Yoktur üç kuruşa beş çifte. O zaman da kurtarmaz. Ben seni yarattım, akıl verdim, kalp verdim, göz verdim. Bunlar hepsi mesuldür senden. Niye aklını çalıştırmadın? Bunları niye verdim? Bak hayvana vermedim bunları. Verdiysem eksik verdim onlara. Sen mükellefsin. Onun için Allah Teala bize vermişse bunları, organları, biz bunu hakkıyla çalıştıracağız. Çalıştırsak yerine getirmemiz lazım. Yerine getirsek ne olur? Biz kazandık. Yerine getirmek niye bizi kazandırıyor? Çünkü cennetin yolu Allah'ı tanımakla olur. Allah'ı tanısan Allah'a koşarsın. Tanımasan koşmazsın onu. Şeytan da gelir burada gaflete vurar biz. Yani engel olur tanımayalım. Kafirler gibi. Ya Müslümanlar gibi tanıtır sana ama engel olur o tanıdığın o ilimden amel etmektir. Onun için bu dersin yarısı eyvallah. Şimdi gelelim ikinci yarısına. Bu vasi'in ilmini, vasi' ismini biz bildik. Allah Teala vasi'tir. Bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Bundan nasıl fayda buluruz? Nasıl bu vasi' ilmi bizi sırat müstakimde cennetin kapısına götürür? Çünkü Allah Teala kıyamet gününde terazi yaratmıştır. İki keffesi var. Tartıyor. Hasenat, seyyiat. Buna ne koyarlar? Seni koyarlar? Hayır. Sözünü, lafını koyarlar? Hayır. Teraziye ne koyarlar? Amel koyarlar. Amelin de neyin koyarlar? Bütün amelleri koyarlar. Salih ise ağır basar. Talih ise, kötü amel ise Günahın ağır basar. Günahın ağır bastı cennete platin kesilir. Salih amelin ağır bastı cennete platin kesilir. O zaman biz neyin peşindeyiz? Amelin peşindeyiz. Amel nedir? İşte vasi ilmini canlandırmaktır. Bu amelde neyle canlandırırlar arkadaşlar? Üç şeyle. Bir kalpte. Kalbin ameli var. Nedir? Onu inanacaksın. Bir dilde dilin ameli var nedir? Onu canlandıracaksın. İkrar edeceksin. Bir de azaların ameli var. Onu uygulayacaksın. Eydir. Bir, canlandırmak için vasi' güzel Allah'ın güzel ismini vasi'i nasıl canlandıracak? Rabbimiz bu kadar vasi'i her şeyde ne yaparız bunu? Severiz. Muhabbet. Dedik muhabbet nedir arkadaşlar? He? Allah'ı sevmek nedir? Yani sevci uymayı gerektirir. İttibaa gerektirir. Ben sevdiğim insanı her zaman gönlünü yaparım. Gönlünü kırmam. O zaman ben Allah'ı seviyorsam Allah'ın emirlerini yerine getir. Sevci budur. Ben Allah'ı çok seviyorum. Allah dedim hüngür hüngür ağladım. Ama amelini yerine getirmesen bu terazide tartmaz. Terazide ne tartar? Ha ağlayacaksın ama korkundan ağlayacaksın. Allah korkusundan ağlayacaksın. Amel diyeceksin. Yani sen sebepleri alacaksın ondan sonra diyeceksin Allah rızkımı verdi vermedi. Zembilden inmez. Terazin He? Laftan, ağlamaktan her şeyi yerine getirmesen ağır tartmaz. O zaman sevgi nedir birincisi? Allah'ı seveceğiz. Madem Rabbimiz bu kadar mağfireti, rahmeti vasi'tir, cömerttir, o zaman biz ne yapacağız? Devamlı Allah Teala'dan uzak durmalıyız. Onu severiz. Canı gönlümüzden severiz. Onun için yaşarız. Bu dünya nedir? ebedi hayatın tarlasıdır. Ebedi hayat nedir? Rabbimizin yanında yaşamaktır. Onun gölgesinin altında yaşamaktır. Cennette yaşamaktır. O zaman burada ne eksek orada onu biçeriz. Sevgi de neyi gerektirir? Allah'ın emrine uymak. İkinci Allahu Teala dedik ki bu kadar Rahmeti vasi'tir. Mağfireti vasi'tir, boldur, geniştir. O zaman Allah Teala'ya bununla biz ibadet edeceğiz. Nasıl ibadet edeceğiz? Her zaman Allah'ın mağfiretini isteyeceğiz. Rahmetini isteyeceğiz. Çünkü insan insanoğlu muhakkak hayattaysa, nefsi var ise, canı var ise, canlıysa hata işler. Bu yanlış kabul etmez. Küçük büyük işler. Ama bir kısmını otomatike bağlamış insanoğlu Allah'ın rahmetiyle günahlar sininiyor. Günah işliyorsun haberin yoktur, sininiyor da haberin yoktur. Kıyamet gününde haberin olur. Eyvah dersin, hiç kurtardım bunları. Ne gibi? Cumadan cumaya küçük günahlar kefarettir. Ramazanlar Ramazana küçük günahlar kefarettir. Beyramdan beyrama günahlar kefarettir. Senin haberin yoktur. Bir tane gıybet ettin, gözün yan baktı, nemime yaptın, yanlış bir söz söyledin, mehfi bir şirk işledin, haberin yoktur senin. Ama bu namazdan namaza, ferzden ferze bile arasında ne istediysen canı gönülden gittin ferze çizsin orasında günahların silindi. Otomatike bağlanmış. Bu nedir? Allah'ın rahmetindendir. E bunu ile teabbut ederiz. Bunu anlayacağız. Bunu fıkh edeceğiz. Allah Teala böyle gafurun rahimdir. Onun için Allah'ın rahmeti vasi olduğu için biz bunları bildikçe ne olur? O zaman salih amele sarıldık. Yani vasi ismiden teabbud ettik. Allah'a kulluk yaptık. Çünkü bu bu ibadetlerin arasında he, otomatika bağlanmışsa biz ne yaparız? Bu ibadetleri hakkıyla canlandırırız. Ayrıca istiğfar bol ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi ben diyor günde 70 sefer bir rivayette 100 sefer istiğfar ediyor. Resulullah örnektir bizim için. Örnek nedir? Mükemmeldir yani. Mükemmelde hata olmaz. Ama ben istiğfar ediyorum. Diyor Rabbi seni, senden şirkten Bildiğim o bilmediğim şirkten sığınırım. Onun için biz ne yapacağız? İstiğfar, tövbeyi devamlı yapacağız. Sonra Allah Subhanahu ve Teala vasi ismiyle teabbud, kulluk yapacağız. Ne de bizi şeytandan kurusun. Şeytanın vesvesesinden, gafletinden bizi kurusun. Vasi Şeytan en gelir sana ne diyer? Senin belini neyden büçer? He? Bakın bugün de her şey kendini kontrol etsin, etrafına baksın. Müslümanların en büyük sorunu nedir? Para, mal, geçim. Çoluk çocuk, geçim. Adam bunun için faizden çalışıyor. Uygunsuz şirketlerde çalışıyor. Neden? Ya geçim bu da ibadet diyor. Gördük mü? Rızık endişesi. Rızık peşinde. Ha? Rızık endişesi. Ha, rızık endişesi. Bu nedir? En büyük şeytanın giriş noktasıdır Adem oğlu. Biz vasıhten Allah Teala'ya ibadet ederiz. Allah Teala ne diyor? Siz fakirsiniz. Allah Teala ganidir. Siz ona muhtaçsınız. Vasıhtidde o zaman ben niye insanlardan korkum? Niye endişedim? Ve rızkukum fis semai ve ma tu'adun. Rızkınız semada Dünyayı yaratmadan önce yazılıptı. Neden korkuyorsunuz? Ben buna inanıyorsam Allah'ın rızkı var, vasi'tir de, boldur da ben bundan korkmam. Bu rızık beni gelir. Ben rızıktan kaçsam da rızık peşime gelir. Rızkım gelir benim. Ama sebep alacaksın. Sebepsiz rızık gelmez. Ben yerimde oturum zembilden yemek inmez. Ne olur? Koşacaksın peşine. Sen Bismillah sele yerinden kalk rızkın gelir ayağına. Ama bütün gönlünde. Yok ben kalktım yerimden sokakın başına gittim rızkım gelmedi. Hiç böyle değil. Allah'a inanacaksın. Bu inanç meselesi de arkadaşlar yaşanarak anlaşılır. Anlatmakla olmaz. Onun halaveti, tevekkül yaşanarak anlatılır. Sen yaşayacaksın bunu. Senle Allah'ın arasındadır. Ben sana şimdi tevekkülün lezzetini sana anlatamam. İmkan yoktur sen anlatayım bunu ben. Ben diyelim te tevessül çok lezzetli bir şeydir. Sen git tat onu bak nasıldır. Tatacaksın onu anla anlatacaksın. Allah subhanehu teala Bakara suresinde ne diyor? Eşşeytanu ya'idukumul fukra وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعَدِكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ alim. Şeytan size fakirliği vaat ediyor. Halbuki şeytan bize zenginliği söylüyor. Ama o fakirliktir. Şeytan bize cennete koşun diyor ama o cehenneme götürür bizi. Bunu da yer üzerinde kim canlandırır? Şeytanın en büyük elemanı. Yani de en son kozu. Şeytan yer üzerinde en son kozunu nerede oynar? Deccal'de. Deccal şeytanın en son kozudur. Onu çıkartır. Deccal diyor bu cennet bu cehennem. Hakikaten bu ateş bu bahçalık. Adama diyor beni iman etmesen seni ateşe atarım. Resulullah diyor sen ateşe atsa bir cennete gitmişsin. Seni cennetine koysa bir ateşe gitmişsin. Size fakirliği tersini vaat eder. Ama Allah size ne vaat ediyor? Ha? Bir de size fahşa, fahşa nedir? Fahiş, her şeyde aşırıya kaçarsın. Her şeyde aşırıya gidersin. Onun için İslamiyet allah Teala'nın emri her zaman seni aziz, dengeli, sağlam, mükerrem koyar yer üzerinde. Adamlar fakirdir ama mükerremdir. Adamlar zengindir ama değersizdir. Neyle? İşte izzet nefis. İzzet nefis Allah'tan başka kimsede var mı? وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ İzzet kimindir? Allah'ın. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Müminlerin. وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Resulünün ve müminlerindir izzet. İzzeti başka yerde aramayın. Mümin neyle aziz olur? Allah'ın gölgesinin altında, şeriatının altında. Emirlerini yerine getirse sen Allah'ın taraftarısın. Allah'ın taraftarına giren kim cesaret eder ona yakın düşsün? Kimse edemez. Onun için biz Allah'ın taraftarı oluruz. Velev ki bir ülkedesin orada tek mümin sensin. İnan ki aziz olursun. Ya baktık tek mümindir adamı öldürdüler attılar ama o azizdir. Öldü o bir tarafı kurtardı. Azizdir ihanet ölmedi. Ondan sonra tarihten o vesile olur belki başkalarının Müslümanlığına ibret olur tarihte. Bir tane taviz vermedi din için. Azizdir. Bu da tarihte çok var. Evet dördüncü Allahu Teala Allahu Teala'nın rahmetinden biz umut kesmeriz. Allahu Teala dedik madem gafur rahimdir. O zaman ne kadar günah işlesek demeye ya Rabbi bu, bu güzel büyük günahtır. Ne günah işlesek Bak 99 taneyi öldürdü, yüzü tamamladı. Allah Teala affetti. Değil mi? Allah Teala rahmeti vasi'tir. La taknutu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Ne kadar günah işlemişsen, ne kadar insanları öldürmüşsen, ne yapmışsan yap. Allah ne yaparsan, seni? Mağfiret edersen. Affedersen. İstese seni yer üzerinde en mükerrem yapar. Sahabelerde de bu vardır. Fetih Mekke'ye kadar İslam'a engel olan sahabeler vardır. Ondan sonra en aziz, en mükerrem sahabe oldular. Halid İbni Velid. Allah Teala ona ne ad verdi? Çekilmiş kılıncı. Allah'ın yer üzerinde kılıncı. Halid'in kılıncı bir savaşa girmediyle o savaş kazandı. Ama 70 tane Müslümanın ölümüne, sahabenin ölümüne, şehit olmasına Uhud'da sebep oldu Halid. Ama tövbe etti, istiğfar etti. Ne oldu? Yeni bir Halid oldu. Sıfır kilometre. Format atıldı. Bütün şirk, kibir yer gitti. Yeni bir mümin oldu. Bunun gibi tarihte biz İslam'dan önce, İslam'dan sonra da tarihi okusak bir sürü böyle günahkarlar var. Sonradan ne olmuşlar? Yüzde yüz ters olmuşlar. Hazreti Ömer Mekke'de Resulullah'a en düşmanıydı. Sonra ne oldu? İslam Ömer'le e, ilan oldu Mekke'de. Ömer'den önce İslam ilan olmamıştı. Gördün mü? Allah nasıl istese ölünü diriden, dirini ölden çıkartır. Allah kadirdir. Elmi de vasihettir. Onun için biz Allah'ın rahmetinden umit kesmeriz. İyidir. Biz dedik Allah'ın şeriatı nedir? Geniştir. O zaman biz Çözümü niye başka yerde arıyoruz? Niye başka yere gidiyoruz, sarılıyoruz? Başka ilimlere, başka teknolojiye, başka yasalara. Allah'ın ilmi geniştir, aciz de değil. Allah Teala İsra surasında ne diyor? İnne hadal Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an her şeyin en iyisine götürür Eğer bu Kur'an var ise elimizde biz fikir niye arıyoruz? Fikirlerin içinde niye İslam'ın başka demokrasidir, e, emperyalizmdir, komünist fikridir, bilmem nedir? Ondan önce Sokrat, Aflatun onların kitaplarını karıştırıyoruz. Niye? En güzellerimizdedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in elinde bir yaprak gördü. Böyle Tevrat'tan. Nedir bu Ömer dedi. Dedi Tevrat'tan bir yapraktır. Bakayım ne var içinde. Resulullah kızdı. Yüzünde belli oldu. Kıpkırmızı oldu. Vallahi dedi ya Ömer Musa şimdi burada olsaydı bana uymaktan başka çaresi yok idi. Yani Musa Tevrat'ı iptal ederdir, Kur'an'a uyardı. Ne işin var senin Tevrat'ta araştırıyorsun? Senin elinde Kur'an var için Tevrat bitti hükmü. Onun için İslam var için başka bir yerlere biz dönmeriz. Kur'an'da her şey var. Allah'ın kitabında, dininde her şey var. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Dinde hiçbir bize engel, sıkıntı yoktur. La yukallifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala insanı kabiliyetinden, gücünden fazla teklif etmez. Bunlar hepsi kaidedir. Neden? Delil de arkadaşlar delilimiz teori değil. Teori ve pratiktir. Yani bizim tarihimiz var. 1400 sene İslam sıkıştı mı? Hayır. E bir tane gelir kendini bilmez. Ne dediğini de bilmez. Tarihi de bilmez. Ne diğer? İşte sizin yüzünüzden Osmanlı Devleti çöktü, geri kaldı. Matbaa haramdır, diş dolgusu haramdır, top fabrikası haramdır, yapmayın, çafra uymayın dedi. Dediler mi? Evet dediler. Eydi bunlar İslam'ı temsil ediyorlar yoksa kendilerini. Kendilerinin. Kendileri yanlış iştihar etmişler. İslam bunu emretmemiş. İslam'ı yanlış kullanmışlar. Neden? E çünkü bugündeki alimler, öcündeki gündeki alimler de bunları tenkit ediyorlar. Ama bunlar hakim olduğu için bunların sözleri geçerli. Bunlar da nedir? Bir nevi bu konuda sırat müstakimden çıkmışlardır. Dört imamın izinden gitmişlerdir. Kendi fıkıhlerine, kendi fikirlerine uymuşlardı. Kriterleri hakkıyla fıkhi kriterleri yerine oturtmamışlar bu meseleler çıkmış. Yoksa tarihimiz aktır bambayazdır. Ne de? Teknolojide. Bir de Abbasiler döneminde bütün ilim bizde kalmıştır. Mustansiriye Üniversitesi Camiatil Mustansiriye Bağdat'ta Harun Reşit yaptı onu. Bütün ilim kaynağı oradan gitti Avrupa'ya. Bütün aldılar kitaplarımızı orada ne yaptılar? Akılların çalıştırdılar. Bugündeki teknoloji oradan gelmedi. Fizik, matematik, coğrafya. İç haritayı biz çizmişiz yer üzerinde. Cebir. Ha? Bütün ilimler. Alimlerimizin de adları var. Hepsi git Avrupa'da okuyanlar bilirler. Avrupa'da üniversitede ilmin tarihini okurken ne kadar Çinlidiler, örtbas ederler ama çok şeyi yapamıyorlar. Çünkü kaynakları yoktur kendilerinin. Biz Bağdat'ta Abbasiler zamanında teknolojinin zirvetini yaşıyorduk. Avrupa o zamanda orman kanununda yaşıyordu. Ortam orman kanununda Allah böyle Allah'tır. Kendileri de film çevirirler bugün de. O zamanı anlatıyorlar. Görersiniz Avrupa'nın bazı hayatlarında, bazı filmlerde, dizilerde gösteriyorlar işte. Nasıl? Güçlü, zayıfı yürümüş. Evet. Ondan sonra altıncısı biz bu sıfatları bildik allah Teala'nın. En son olarak bunları da bildik, itimat ettik allah Teala. Bir şey kaldı bizde. O da nedir? Bizde her şeyde, sıfatta bizde allah Teala'yı taklit edeceğiz. Ona uyacağız. Biz de her şeyde vasi olacağız Allah Teala için. Cömertlikte sınırsız olacağız. İlimde sınırsızlığı hedefleyeceğiz. Rahmette sınırsız sonsuzluğu hedefleyeceğiz. Bu da nasıl olur? Bu da demek ki Allah'ın sıfatını okuyacaksın, bileceksin, ilmin olacak, ona uyacaksın. Onu taklit edeceksin. Eydi biz Allah gibi oluruz? Haşa vakıf. O yaratandır biz kuluz. Ama kullukta vasi olabiliriz. Kulluk vasiinde bir limit var, sınır var. Yaratanın da mutlak bir sınır var. Biz Allah'ın bütün sıfatlarını kendimizde taklit edebiliriz ama kulluk sıfatımızla. Bunda da sınırlı kim limiti yapmış? Peygamberler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabeler. Ondan sonra alimler, Rabbaniler, mühsinler, sıddıklar. Bunlar ne yapmışlar? Bu sıfatları kendilerinde canlandırmışlardı. İyidir. Ne de biz vasi olacağız? Her şeyde. Rahmetimiz bol olacak, sınırsız olacak elimiz açık olacak. Her şeyde ne olacağız? Allah subhanehu ve teala bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men ferraca an mu'minin kerbeten Allahu anhu kerbeten min kurabi yevmil kıyam kim bir müminden bir müminin bir sıkıntısını giderse Allah Teala onun kıyamet gününde sıkıntılarını giderir. Kıyamet günü sıkıntısı bizim de zordur. Kimse gidermez seni. Burada gene insan insana yardım edebilir. Orada kimse kimseye yardım edemez. Melekler sana yardım edemez. Baban sana yardım edemez. Allah'tan başka. Diyor ki men setere muslimen seterallahu seterahullahu yevmel kıyam. Kim bir Müslümanı sitretti Allah kıyamet gününde onu sitreder. Bir günde bir Müslümanı sitredebilsin. Kıyamet gününde seni kim sitredebilir? Mahşer gününde terazinin önünde bütün insanlık Hazret Adem'den sonra kadar hepsi seni görer. Tek tek. Demek çokunluktur. Bu Rabbil Alemin'dir. Tek tek bütün insanlar senin hesabını duyar. Tek tek hesabını duyar. Ama Allah Teala stretse seni yakınlaştırır. kulağını diğer filan filan günahını hatırlıyorsun ey kulum. Hatırlıyorum Rabbi. Ben dünyada seni sitrettim bugün de sitrederim. Terazideki melekler duymaz bile onu. Senle Rabbin arasında kaldı. Allahu Ekber. Merhamet budur. Bunu biz yansıtmayız kendi kardeşimize. Kardeşimizi bırak da hayvana bile yansıtırız bu rahmet. İslam böyle bir yüce dindir. Onun için arkadaşlar bu yücelikle bu vasiilikle insanoğlu ahiretini kazanır. İnsanoğlu hüsnü huluktan, güzel ahlakıyla vasi'lik elde eder. Güzel ahlak zaten vasi'liği kaplıyor. Allahu Teala'nın rahmeti geniştir, bizim de olacaktır. İlmi geniştir, biz de ilme hedefleneceğiz. Cahil kalmayacağız. Dinimizi öğreneceğiz. İyi de sadece din, şeriat, fıkıh okuyacağız. Hayır. Bu asastır. Ama ben niye cahil kalayım? Bugün de teknoloji alemi var. Niye bilmiyorum atrafımdaki ülkelerin sayısı kaçtır, coğrafyası nasıldır? Bu da bir elimdir. Bir Müslümana yakışmaz. Sadece şeriatı bilsin ama haberi yoktur coğrafyadan, devletlerden, teknolojiye ne ilerlemiş. Ama bunun evleviyeti var. Tıbdan ben fıkıhçıyım. Hadisten haberim olması lazım. Zaten hadisten haberim olmasa fıkıhçı olmam. Akideyi bilmesem fıkıhçı olamam. Tarihi bilmesem hadisçi olmam. Hepsi birbirine bağlıdır. Ama her alanın alana onun hesabını olmaması lazım. Ben şeriatte din meselesinde hocayım, ilmim var. Ama teç burada kalsam bu vasiilik sıfatına enceldir ne olacağım? Ben tubdan da anlayacağım. Bugün ne tub ne haber veriyor en azından aydın olacağım. Teknolojiden de anlayacağım. Arabaların çeşidini de bileceğim. İnsan ne kadar yaşadığı dünyayı bilmesi nedir? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi biliyordu. Arapçada deseydin Resulullah imamidir. Tarih deseydin Resulullah imamıydır. Ensep deseydin ensep nedir? Yani filan Arap'ın soyu nedir, aslı nedir, Çin'den gelmiş. Resulullah orada imamıydır. Her ne deseydin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada önderidir. Resulullah'tan cerle inme Bu şeriatın haricinde her şeyde Resulullah öğrenirmiş. Hatta sahabeleri göndermiş. Bizim kılıçlar kırılıyor bunun dökümünde, formatında demirleri Rumlar için daha sağlamdır. Gidin öğrenin. Rum demiri dökerken ne madde katıyor içine biz de öğrenelim bizim de kılıcımız kırılmasın savaşta. Haberdar olacaksın. Silah ne var orada? Burada da ilerleteceğiz. Vasi budur işte. Her şeyde vasi olacak. Allah subhanehu teala bizi Allah'ın bu güzel sıfatına hakkıyla anlayıp onu canlandıranlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.